Mi uz Allahu dozvolu nastavljamo družiti se s knjigom Umdetul Ahkam, min kelami hayril anam knjigom Osnovi propisa iz govora najboljeg čovjeka, autora Abdul Ghanija Abdul Wahida Al-Maktisija. U devetom hadisu autor Rahimehullahu Teala kaže An Amr ibn Jahja Al-Mazini An Ebihi kale Šahidtu Amr ibn Ebi Hasan Se'ala Abdullah ibn Zaid – رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنشر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. Dakle, prenosi se od Amra ibn Jahje el Mazinija, a on od svoga oca da je rekao bio sam prisutan kada je Amr ibn Abi Hasan pitao Abdullaha ibn Zejda radijallahu anh o abdestu vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam. pa je iz posude posuo vodu po rukama. Zatražio je prije svega posudu s vodom i abdestio se kako se abdestio vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam. Pa je iz posude posuo vodu po rukama, oprao ih tri puta, nakon toga je stavio svoju ruku u posudu, pa isprao usta, ušmrknuo vodu u nos i šmrknuo je tri puta, zahvatajući vodu tri puta. Nakon toga stavio je ruku u posudu, pa oprao lice tri puta. Zatim je stavio ponovo ruku u posudu, pa je oprao ruke do iza lakata dva puta – Nakon toga je stavio ruku u posudu pa je potrao po svojoj glavi od početka do kraja. Jedan put, a zatim je oprao noge. Autor Rahimehullahu Ta'ala ta spomenuo je kod ovog hadisa još nekoliko citata, pa kaže fi rivajetin bada bi muqaddami rasihi hatta dhahaba ila qafahu thumma raddahuma hatta rađa ila al makan alladhi bada min. Dakle, u drugom citatu stoji odpočeo je svrha glave prilikom uzimanja mesha po glavi, potiranja po glavi, odpočeo je svrha glave, a zatim je s rukama, otišao sve do potiljka, nakon čega se ponovo vratio odakle i počeo. Kaže autor Ofiri Vajetin, Etana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fa ahređna lehu ma'an fi taurin min sufrin. Dakle, U drugom citatu stoji, došao nam je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, pa smo mu donijeli vode u posudi od bakra, u posudi koja je bila nalik dubljem tanjiru. S ovim je autor završio deveti hadis u svojoj, u svojoj zbirci Umdetul Ahkam. Dakle, u ovom hadisu govori se o abdestu Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam. Ovaj hadis kako je sam autor uvjetovao zabilježili su imami Buharija i Muslim. Pa je imam Buhari zabilježio ovaj hadis u svome sahihu u knjizi o abdestu u poglavlju o potiranju cijele glave i također zabilježio je ovaj hadis na još pet mjesta u svome sahihu i sve u knjizi o abdestu. Dakle, ovaj hadis kao što vidimo govori u cijelosti o abdestu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, govori o mnogim detaljima, pa je stoga Ibn Bukhari alihi rahmetullah ovaj hadis zabilježio na nekoliko, kako vidimo, dakle šest mjesta u svome, u svome sahihu, upravo u knjizi o abdestu. Dok je imam muslim zabilježio također u svome sahihu i imam nevi, kao što je poznato, dakle imam nevevi je jeli, e, postavio poglavlja u sahihu imama muslima, pa je dakle ovaj hadis zabilježen, odnosno smješten u muslimovom sahihu u knjizi o taharetu, u knjizi o čistoći u poglavlju o vjerovjesnikovom sallallahu alihi wasallam sallam abdestu. I kao što smo čuli, e, autor je spomenuo još dva citata. Drugi citat je zabilježen također kod imama Buharije i muslima u spomenutim knjigama i poglavljima. I treći citat je zabilježio samo imam Buhari u svome, u svome sahihu u knjizi o abdestu u poglavlju o kupanju i uzimanju abdesta iz korita sa lončićem ili dijelom, e, da li ta zdjela bila e, napravljena od drveta, kamena ili nečega, nečega drugog. Dakle, ovaj zadnji citat u kojem se stoji, u kojem stoji i navodi se da je rekao Abdullah ibn Zaid došao nam je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam pa smo mu donijeli vode u posudi od bakra u posudi nalik dubljem tanjiru, taj citat je zabilježio samo imam Buhari, a ne, dakle, još i imam muslim. U ovom hadisu spominju se, dakle, određene osobe, nekoliko njih, pa se kaže na početku hadisa prenosi se od Amra ibn Jahje el-Mazinija. Amr ibn Jahja el-Mazini je povjerljivi prenosilac hadisa, živio je u vremenu tabina, dakle on je tabin, ne bilježi se vjerodostojno da se susreo s nekim od ashaba. Od njega je prenosio hadise Imam Malik, Wahb i drugi. A njegovi hadisi su zabilježeni u šest hadijskih zbirki i umro je 140. hijđretske godine. Zatim kaže se da Amr ibn Jahja el Mazini ovaj hadis prenosi od svoga, od svoga oca, a njegov otac je, dakle, Ebu Amr Jahja, Jahja ibn Ammar, Jahja ibn Ammar, ibn Abi Hasan el Mazini. I on je također povjeljivi prenosilac iz reda Tabina slušao je hadise od Abdullah ibn Zejda, od Ebu Sa'ida al-Hudrija i drugih, a od njega su slušali hadise Imam Zuhri, Muhammed ibn Jahja, ibn Hibban, uh, sin mu Amr i drugi. I Imam Nesai ocijenio je Jahju ibn Ammaru, ocijenio je povjerljivim prenosiocem, prenosiocem hadisa i njegovi hadisi su također zabilježeni u šest hadiskih zbirki. Zatim se dalje kaže u lancu prenosilaca, dakle Amr ibn Jahja El Mazini prenosi od svoga oca koji je rekao šehitu Amr ibn Ebi Hasan. Prisustvovao sam, bio sam kod Amra ibn Ebi Hasana. Amr ibn Ebi Hasan El Ansari, on je brat Ammare, on je brat Ammare, oko njih dvojice, da li su bili ashabi, dakle Amr ibn Abi Hasan i njegov brat Ammar, uh, razilazi se, postoji razilaženje, da li su oni bili ashabi ili ne. Historičar se uveliko razilaze i Amr nema hadisa, zabilježeni hadisa u šest hadiski zbirki. On se spominje na ovakav način u hadisima, međutim ne spominje se kao prenosilac. Spominje se dakle e, kao neko ko je učestvovao u određenim događajima, li spominje se na takav način, međutim, kao prenosilac, on se ne spominje, ne spominje u hadijskim zbirkama u šest poznati hadijski zbirki. I na kraju se kaže uh, od Abdullah ibn Zejda, dakle, bio sam, svjedočio sam, nalazio sam se kod Amra ibn Ebi Hasana, kada je upitao Abdullaha ibn Zejda, kada je upitao Abdullaha ibn Zejda, Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini je Ebu Muhammed poznat kao Ibn Umi Amara, on je bio ensarija, učestvovao je u bitci na Uhudu i svim kasnim bitkama, dok se oko njegovog učešća u bitci na Bedru islamski historičari razilaze. Dakle, on je plemeniti ashab Abdullah ibn Zaid radijallahu radijallahu ta'alan i zajedno sa Wahshijom ibn Harbom učestvovao je u ubistvu Museileme al-Kedzaba dakle zajedno sa Vahšijom ubio je Museilemu El Kedzaba, dakle lažnog poslanika koji se proglasio nakon Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. I Abdullah ibn Zaid radijallahu ta'alan ubijen je, nažalost, 63. godine po hijđri u Medini. Dakle, spominje se nešto više osoba u ovom hadisu pa je zbog toga se i odužio govor o njima. Vidimo dakle iz ovog hadisa da su naši ispravni prethodnici iz želje da što više i potpunije slijede Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam mnogo se raspitivali o njemu, o njegovim riječima, njegovim dijelima. Dakle, oni koji ga nisu doživjeli, tabini, tabi tabini, oni koji su imali priliku da sjede sa ashabima, da ih pitaju, pitali bi ih o riječima i dijelima Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, svoja sjela, svoje skupove, oni bi ispunjavali govorom o Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, o vjeri, na koji način ju je vjerovjesnik alihi salatu wasalam pojašnjavao, dostavljao i slično. Pa se u ovom hadisu, kao što vidimo, navodi kako je jedan od tabijina ili ashaba, kako rekoh, postoji razilaženje, Amr ibn Ebi Hasan upitao ashaba Abdullah ibn Zejda, radijallahu an, o tome kako je vjerovjesnik alihi salatu wasalam uzimao abdest. Kako je uzimao abdest? Pa je Abdullah ibn Zejd, radijallahu talan, htio praktično da mu pokaže vjerovjesnikov sallallahu alaihi wasallam način uzimanja abdesta. Zašto? Zato što se tako bolje pamti. Na takav način, kada se praktično podučava zasigurno, ono o čemu se podučava duže ostaje kod učenika. Pa je Abdullah ibn Zaid radijallahu talanu tu svrhu zatražio da mu se donese posuda s vodom, nakon čega je pristupio uzimanju abdesta. Kako je abdest uzimao vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam? Kada je završio sa uzimanjem abdesta na način kako je spomenuto u hadisu, pojasnio je da im je jedne prilike vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam došao pa su mu donijeli vode u posudi od bakra i on se pred njima abdestio na isti način kako se Abdullah ibn Zaid abdestio pred Abdullah Amrom ibn Abi Hasanom. Dakle, nakon što je Abdullah ibn Zaid radijallahu talan pojasnio kako se vjerovjesnik alihi salatu wasalam abdestio da bi dao do znanja da ga je doista Abdullah ibn Zaid da je doista Abdullah ibn Zaid vidio vjerovjesnika alihi salatu wasalam da se upravo na takav način abdesti odnosno da je Abdullah ibn Zaid dosljedno dostavio način uzimanja abdesta od strane vjerovjesnika alihi salatu sam na kraju je rekao došao nam je vjerovjesnik alihi salatu sam jedne prilike pa smo mu mi donijeli vode i on se abdestio pred nama. Tako se i ja sada abdestim, abdestim vama. Pa vidimo, dakle, iz ovoga hadisa nekoliko poruka i pouka za nas. Prije svega, hadis nam ukazuje na zalaganje naših ispravnih prethodnika u spoznaji sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zašto? Da bi ga slijedili u tome. Raspitivali su se o riječima, dijelima, o sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam da bi ga, da bi ga slijedili. Zatim vidimo iz hadisa da je dozvoljeno zatražiti pomoć druge osobe prilikom uzimanja abdesta i u tome nema nikakve smetnje niti pokuđenosti, ali svakako zbog općenitih tekstova bolje je da se ni od koga ništa ne traži. Ako je osoba u mogućnosti da ni od koga ništa ne traži, onda je to najbolje. A ako zatraži ono što je dozvoljeno, onda u tome, ako Allah da, nema, nema nikakve smetnje. Zatim vidimo iz hadisa da odgajatelj, učitelj, i slične osobe trebaju odabrati najbolji način dostavljanja znanja učeniku. Cilj svakog odgajatelja, cilj svakog učenika, učitelja treba da bude da poduči svoga učenika, da znanje koje mu dostavlja, dostavi prije svega na ispravan način, a zatim da ga na ispravan način i učenik shvati, razumije i posle primjenjuje. Zbog toga neophodno je da odgajatelj, učitelj i slične osobe odaberu najbolji, najpogodniji način dostavljanja znanja određenom učeniku. Stoga se, dakle, u ovom hadisu, kao i u prethodnom hadisu Osmana radijallahu talan, spominje praktično podučavanje, praktično podučavanje. Zašto? Jer se na takav način najbolje pojasni i zasigurno najbolje zapamti. I Ako bismo pogledali, kako rekao, dakle, i prethodni hadis, hadis Osmana radijallahu talan, i ovaj hadis i druge hadise, brojne hadise, pa čak, dakle, i kasnije predanja naših prethodnika, možemo primijetiti da su naši prethodnici uglavnom praktično podučavali druge vjerskim propisima. Praktično podučavali druge vjerskim propisima. Zatim, iz ovog hadisa vidimo da se abdest može uzeti na sljedeći način. Da se šake operu tri puta. Zatim da se ispiraju usta i nos tri puta od jedan put. Sa tri puta zahvaćenom vodom. Dakle, prvi puta kada zahvatimo vodu, da od tog puta isperemo i usta i nos. Zatim drugi puta ponovo isperemo usta i nos. I treći puta zahvatimo vode i isperemo usta i nos od jedan put zatim se pere lice tri puta, zatim se peru ruke do iza laktova po dva puta. Dakle, vidimo ovdje u hadisu da se razlikuje broj pranja šaka, lica, zatim ruku do iza lakata. Zatim se potare glava jedan put dvijema rukama, odpočinjući od vrha čela, pa sve do potiljka, dakle da se E, rukama, objema šakama obuhvati cijela glava i da se od mjesta odakle izniče kosa, dakle od vrha čela pa sve do potiljka potare sa dvijema šakama, a zatim se ponovo vrati od potiljka na početno mjesto, odnosno jeli, do vrha čela. Na takav način da se potare glava i na kraju se peru noge do iza, do iza članaka. Kao što vidimo, dakle, od sunneta je da se spomenuti dijelovi peru i tri puta, a mogu se oprati i dva puta, a može se oprati i jedan put. Dakle, jedan put je minimum. Ukoliko se osoba ograniči na jedno pranje svih dijelova tijela, koji se peru prilikom uzimanja abdesta, to je dovoljno i abdest je ispravan. Ukoliko se operu po dva puta, kažu učenjaci da je bolje, a ako se opere tri puta, onda je to najbolje, najpotpunije, kako kaže šeheh bin Baz, rahimehullahu ta'ala. Ali ako se osoba ograniči na jedno pranje, dakle da opere svaki dio tijela samo jedan put, onda je sigurno njegov abdest ispravan, bez imalo sumnje, ne treba ni malo da sumnja. Jedino dakle, kao što je poznato iz e, mnogih hadisa, potire se jedan put po glavi. Potire se po je, jedan put po glavi. Zatim vidimo iz ovog hadisa da je neophodno pratiti redoslijed prilikom pranja dijelova tijela. Kod abdesta moramo pratiti redoslijed. Spominje se pranje šaka, zatim pranje lica, pranje ruku do iza laktova, potiranje glave i dakle pranje nogu. Pa je na ovakav način neobhodno uzimati abdest ovim redoslijedom kao što smo to mogli čuti iz prethodnog hadisa Osmana radijallahu talan, da je na ovakav način vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam uzimao abdest. Stoga, dakle, nije u redu da se abdest uzima nekim drugim redoslijedom. Kao što vidimo iz ovog hadisa, prilikom pranja svakog dijela tijela uzima se na novo voda. Pa se, na primjer, kada se pere lice, Jedan put uzme se voda, drugi puta uzme se ponovo voda, treći puta uzme se ponovo voda, zatim se peru ruke do iza laktova, mora se ponovo uzeti voda. Ne može se, dakle, iako su možda šake vlažne od pranja lica, nije dozvoljeno tim vlažnim šakama potrati po rukama do iza laktova, već se mora uzeti ponovo voda. Isto tako, kada se operu ruke do iza laktova, iako su Dakle, šake nam vlažne kojima peremo svoje ruke, nije dozvoljno tako vlažnim šakama potrati glavu. Već se mora ponovo uzeti voda. Dakle, kod pranja svakog dijela tijela prilikom uzimanja abdesta mora se na novo uzeti, mora se na novo uzeti voda. Kaže se da je najbolje potrati glavu na način kako je to opisao Abdullah ibn Zaid radijallahu telan, da se sa dvijema šakama krene od vrha čela do potiljka, a zatim ponovo od potiljka vrati jeli, do vrha čela jeli, naprijed, odakle kosa izniče, jer se na takav način najbolje potire, potire glava. Međutim, kažu na bilo koji način da se potare glava u cijelosti, e, dakle, bit će ispravan mes. Biće ispravan mes po po glavi. Zatim, ono što je bitno napomenuti, da je pranje dijelova tijela više od tri puta pretjerivanje. Dakle, ni u ovom hadisu, kao ni u hadisu Osmana radijallahu tela, ne spominje se pranje nekog jeli, uda, ne, nekih dijelova tijela prilikom uzimanja abdesta više od tri puta. Zato više od tri puta je pretjerivanje i zabranjeno. zabranjeno. Kao što vidimo, e, dozvoljeno je upotrebljavati bakarne posude kao i posude od kamena, od željeza i drugih materijala, izuzev zlata i srebra, kako se to spominje u hadisima Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, inša Allahu ta'ala doće govor, govor o tome kod govora o jeli, posudama, o piću i slično. Međutim, svakako, jeli, moraju te posude koje su dozvoljene za korištenje, moraju biti čiste da bi se u njih mogla nasuti voda, a zatim jeli, ta voda i koristiti. Ta voda i koristiti. S ovim bi završili komentar ovog devetog hadisa, hadisa Abdullah ibn Zejda radijallahu talan, koji dakle govori o načinu uzimanja abdesta zatraženo je od plemenitog ashaba Abdullah ibn Zaida ibn Asima al-Mazinija radijallahu ta'ala da se abdesti kako se abdestio Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem pa je zatražio da mu se donese voda i praktično je pokazao prisutnima kako se abdestio vjerovjesnik alayhi salatu alayhi salatu wasalam i na kraju je spomenuo da im je jedne prilike došao vjerovjesnik sallallahu alayhi ve sellem oni su mu donijeli vode pa im se abdestio. Pred njima se abdestio i to je Abdullah ibn Zaid preni, uh, vidio svojim očima, zapamtio, a zatim kada je bio upitan, na takav način se i on abdestio, prenio prisutnima način uzimanja abdesta od strane vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam. Molim uzvišenog Allaha da nas učini od iskrenih vjernika, istinskih sljedbenika Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasallam koji će slijedeći svoje dobre ispravne prethodnike, izučavati riječi i dijela Allahovog poslanika alihi salatu wasalam s ciljem njegova slijedjenja. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa salillahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.